Pružena ruka. Za emisiju Pružena ruka otišli smo u plivački klub osoba sa invaliditetom Delfin Osijek i razgovarali sa predsjednicom udruge Snježanom Benkotić. Čuli smo par riječi o novoj e, metodi fizikalne terapije zvanu Halevik, i o postignućima koja su ostvarili na otvorenom prvenstvu Hrvatske i na ostalim natjecanjima na kojima su sudjelovali. Rekli su par riječi o pozitivnim stvarima koje im je udruga donijela kao i s kojim se problemima udruga suočila. Za emisiju Pružena ruka e, došli smo u plivački klub osoba s invaliditetom Delfin Osijek i razgovaramo sa gospođom Snježanom Benkotić. E, lijep pozdrav. Dobar dan. Vi ste predsjednica udruge, evo od kada? E, ja sam predsjednica udruge četiri godine, evo ove godine mi ističe mandat, pa ćemo vidjeti ko će biti ponovo predsjednik, nadam se da neće biti doživotna. Ovaj, klub je osnovan 2006. godine, e, djeluje na prostorima slavonsko barenske županije e, bavi se promicanjem i poticanjem plivačkog sporta za sve osobe sa invaliditetom. Znači udruga je od 2006. u istom obliku ili se taj oblik mijenjao? Pa omasovila se, znači sada imamo 50 članova, udruga je narasla, ovaj, imamo natjecateljski dio i prije je bio samo ne u tolkom broju, mi sad trenutno imamo 10 natjecatelja koji idu na sva natjecanja, eh, imamo jako puno malih plivača, eh, imamo suhi trening koji prije nije bio, povezali smo se sa drugim udrugama, eh, dosta naših trenira judo za osobe s invaliditetom, to je klub Mladost iz Osijeka, znači oni imaju poseban jedan dio koji se koji radi trening juda za naše i dosta naših članova trenira judo. Recite, tokom trajanja vašeg mandata, do kojih je promjena došlo e, pa povećali smo broj treninga, povećali smo broj odlazaka na natjecanja, e, povećali smo broj članova, e, promičemo se više, e, odlazimo na razno razna događanja. Što biste rekli, koji je primarni cilj udruge? Pa primarni cilj udruge je e, omogućiti djeci i mladima da se što više bave sportom. Znači, bitni su nam neki rezultati zbog rada kluba i njegove financijske strane, jer bez rezultata nema ni financija, ali nam je najveći cilj e, potaći mlade osobe sa invaliditetom da se bave sportom. Koliko članova zapravo brojite, od ko vam se pomaže? E, tko nam pomaže? Pa pomaže nam grad Osijek s tim da nam daje staze i imamo nešto financija nam da. Članica smo jedne organiza, saveza koji se zove Sporin. On nas jel preko Sporina se financiramo, njega grad financira, on financira nas. Recite, imate naravno volontere, koji je njihov broj? E, pa ima nas šest sada trenutno, ovaj, oni su uglavnom e, treneri plivanja, znači fizioterapeuti, difovci, volonteri poput mene koji su dugo u udruzi, ovaj, imaju Halevik, to je jedna grana fizioterapije koja se bavi ovaj, baš terapijskim plivanjem u svrhu proplivavanja, ali i terapije za osobe s invaliditetom. Znači. Evo recite nam više o toj Halevik metodi. Pa to je jedna grana fizioterapije ovaj, e, koja se sastoji od igara i vježbi na navodi. E, njegova svrha i rehabilitacija osoba recimo koje nikad neće hodati, ali na vodi mogu osjetiti slobodu i velika je mogućnost da proplivaju, znači da se osjete samostalnima, e, što je recimo za njihovu psihu jako bitno. Ali kroz tu metodu ovaj, mogu i ljudi koji nemaju poteškoća isto proplivati, jer to je apsolutna sloboda na vodi. Cilj Halevika je plivanje znači bez straha od vode, znači bez straha od prskanja, ronjenja e, i tako tih stvari stvari uglavnom se provodi kroz igru, provodi ju fizioterapeut koji je obučen ovaj, koji ima halevik. E, Naravno sve volonterski. Sve volonterski. Mislim bilo bi dobro da udruga može nekog i zaposliti, ali što se tiče financije to je jako teško izvodivo. Nadam se u nekoj budućnosti da će još biti ozbiljniji. Vaša udruga, osim što ne će uči plivati, stvara i sportaše koji pobjeđuju na natjecanjima. Pa kako, viš, kako izgledaju ta natjecanja, tko, tko na njih na kraju ode i pa ovako mi imamo i natjecateljsku ekipu, to su uglavnom plivači, iako u toj natjecateljskoj ekipi e, ne idu svi na natjecanje, idu oni koji su spremni, trenutno ih imamo desetak e, i uglavnom su svi, uglavnom svi osvajaju jako dobra mjesta, imamo pregrž zlatnih medalja, ovaj, da izdvojim neke sportaše Naravno, recite. Pa evo, izdvojila bi recimo Kristinu Tekmetarović, Filipa Nelovića, Denisa Lengera. Evo e, recimo sada, sportaš godine 2016. bio je Franko Štimac. Tako je, on je jedan od naših e, boljih e, sportaša u klubu. Prošle godine je proglašen sportašom godine za osobe s invaliditetom u Slavonsko-Baranjskoj županiji. Izabran je za Hrvatski paraolimpijski savez, plivao je u Brnu ove godine isto tako s obzirom da nam se klub omasovio i da je Hrvatski paraolimpijski savez e, prepoznao kvalitetu našeg rada, on organizira svake godine plivački kamp i iz klubova izabire najbolje sportaše ovaj, do 18 godina i ove godine iz našeg kluba troje ih je izabrano, među njima je naravno bio ovaj, Franko Štimac, izabran je Eh, Juraj Plaziblat i Tomislav Benkotić. Recite mi eh, više o zapravo tim osobama koje su u vašem klubu, o kojim, je, o kojim invaliditetima riječ? Aha, poteškoćama. Znači imamo Down sindroma, autizma, cerebrale, um, ne znam sad na pamet e, e, slijepu osobu imamo, imamo slabo pokretnih, e, amputiranih, ima ih svih vrsta. S kojim se još ostvarenjima vaša udruga ponosi ovih godina, evo da biste još voljeli ih spomenuti osim već spomenutih? Pa recimo evo e, spomenula sam sportaša godine, deset godina već nismo imali sportaša, to je recimo jedno od naših sad najvećih dostignuća, ali isto tako bi napomenula odlaske na natjecanja. Znači ovaj Omasovili smo odlaske na natjecanja, više se ne odlazi godišnje na jedno, dva. E, ove godine ćemo otići i na peto natjecanje, znači to je do sad vrhunac naših natjecanja što mi odlazimo. E, najviše je bilo dva natjecanja u godini, s obzirom da smo mi takav klub i na našoj regiji se baš nemamo s kim natjecati. E, mi moramo odlaziti na natjecanja koja se organiziraju ovaj koje organiziraju veći gradovi jel, za osobe. Svi naši sportaši su osobe ovaj, kategorizirane, klasificirane eh, po svojoj poteškoći i u toj klasi plivaju. Znači oni se natječu sa osobama sebi ravnima. Znači oni ne mogu se natjecati sa redovnim plivačima. Tako da, eto, mislim da je naše dostignuće eh, to što ćemo ove godine otići na peto natjecanje. Nadam se da ćemo to uspjeti <laughs> realizirati. Recite, osim tih natjecanja, da li ste vi bili u na nekim još događanjima u Osijeku, zajedno s drugim udrugama, možda dane zdravlja? E, evo ovako, surađujemo e, sa udrugom Down. E, kod njih provodimo tu, taj suhi trening u njihovim prostorijama njih vodi gospodin e, Božidar Jukić i usko surađujemo s njima i njihovi članovi kod nas, imamo dosta njihovih članova koji kod nas plivaju. E, surađujemo sa judo klubom, naši jel, odlaze kod njih na treninge, e, podržavamo, znači odlazimo na sve manifestacije što se tiče autizma, sa mentalnom retardacijom smo odlazili na neka njihova događanja ne znam više šta bi <laughs> napomenula. Udruga je imala i trenutak, evo kako se iz toga izvukla? Pa evo recimo e, udruga je trebala prije četiri godine e, propasti jer ju nije imao tko voditi. E, ja sam se obvezala evo za ove četiri godine da ću je voditi, vidjet ćemo za dalje. Ja se nadam da ćemo ovaj, da će nastaviti ovim ovim tempom kako i do sad radimo. E, najveći problem je e, voditi udrugu osobi koja nema motivaciju. Mislim, preporučila bi i drugih udrugama da onaj ko vodi udrugu ne mora, uglavnom se gleda da to bude neka osoba iz sporta koja bi možda promicala taj klub i poticala, ali mislim da oni jako brzo izgube motivaciju za rad. E, preporučila bi roditeljima ili osobama koje su upoznate sa poteškoćama sa osobama sa invaliditetom e, da će prepoznati jel koliko je to njima potrebno jel recimo nekim našim članovima u klubu je odlazak na plivanje jedini izlazak iz kuće da to je tužno čuti mm. Reci, e, <clears throat> osim toga htjela bih vas pitati naravno ovo najosjetljivije pitanje na koji način udruga nalazi financijska sredstva? Na koji se način financira? Ko tu pomaže? Pa financira nas grad, grad nam pomaže, imamo neke članarine, imamo razno razne donacije koje su u zadnje <laughs> vrijeme jako slabe. E, krpamo se od svakale. U, biti najviše grad je to, to što se pokrpamo sa članarinama. Koliko ste zadovoljni s prostorima koji su vam na raspolaganju? Pa ovako, mi prostora nemamo ovaj, svog, jel sada držimo neke sastanke ili nešto tako, ali dobivamo dvije staze tri puta tjedno na gradskim bazenima. E, to je kapacitet koji nam grad može dati jer mi nismo jedini klub na mislim svjesni smo toga da nismo jedini klub ovaj sad su bile sad su bila dva termina jedna staza evo ovaj put su dvije staze i tri termina pa mislim da stvarno grad ne može nam više dati. Mislim, bilo bi dobro kad bi još jedan termin imali, jer imamo jako puno školske djece eh, i trebali bi više termina. Termine koje dobijemo od grada su koje, koje nam oni mogu dati. Ovih dana trenutno bi trebao biti i sastanak u zajednici sportova grada Osijeka u vezi tih termina, pa se nadamo da ćemo ove godine proći bolje nego što smo do sada. A dobro bi došao i neki prostor za sastanke, zar ne? Pa bi, ali nije nam primarno. Primarno nam je što više staza u bazenu <laughs> gdje mi možemo raditi, a sastančiti uvijek možemo negdje. Da li biste voljeli neki prostor da se okupe članovi udruge, da se napravi neke slavlja, evo vidim imate rezultate, imate što proslaviti? Pa voljeli bi, ali više bi voljeli kad bi nam netko ovaj, omogućio neku stazu negdje. E, čuli, čuli smo u Vukovaru, to je znamo da u Vukovaru su napravljeni novi bazeni, ovaj, saznali smo da postoji jedna udruga koja se zove Golubica, pa ćemo ovih dana pokušati stupiti s njima u kontakt, jer smo čuli da osnivaju i plivački dio jel, za osobe s invaliditetom, pa možda je to suradnja s njima, odlazak na vukovarske bazene, to bi nam bio možda neki primarniji cilj. Ali što se tiče prostora, ne bi bilo loše da ga imamo. Osim više staza, koji su vam još dugoročni planovi udruge? Ili imate neke sada planove? E, pa imamo planove, znači e, da odradimo do kraja ovu godinu na E, da odradimo to još jedno natjecanje, e, da što više djece iz e, Halevik skupine prebacimo u plivačku skupinu, to nam je svaki put neki cilj da imamo što više L plivača da nam treneri ne odu, da ih nekako motiviramo, da nađemo još više volontera. Da li biste pozvali nekoga ko, se razumije u to da vam se pridruži i da vam pomogne? To svakako, ako ovaj, ne, žele, znači volontere uvijek primamo. S obzirom da nam u Haleviku volonteri budu roditelji jel, koji pomažu svom djetetu dok ne propliva, bilo bi jako dobro kada bi tu mogli imati volontere, jer daleko bi bolje bilo za dijete jel, da nije sa roditeljem nego da je sa volonterom, mislim da bi lakše jel, išlo to proplivavanje. Da podsjetimo e, slušatelje, razgovaramo sa, u klubu osoba s invaliditetom Delfin sa gospođom Snježanom Benkotić. E, da nastavimo dalje, rekli ste stvarno šaroliko je društvo, šarolika je grupa koja je u vašoj udruzi. Kome savjetujete od slušatelja da se pridruži vašoj udruzi, gdje su tu granice, da li se svatko može pridružiti? Evo ovako, ovaj, svatko se može pridružiti našoj skupini, samo što trenutno kapacitet nam je jako malo. Znači, mi nemamo rekreativno plivanje, znači imamo taj halevik koji se bavi s tim proplivavanjem i poslije toga jel, idu odmah u veliki olimpijski bazen gdje se održava plivački trening. Znači, nemamo plivanje za rekreativce. Mi ih odmah smatramo natjecateljskim timom s tim da oni ne moraju ići na natjecanje, ali rade klasičan plivački trening. Uvijek volim pitati za, za saznanja do kojih netko evo dođe, do kojih ste vi došli evo, kao predsjednica udruge, kojih korisnih informacija, ali ipak e, unatoč svoje tehnologiji do onog najbitnijeg zapravo je teško doći. Što biste voljeli reći javnosti i slušateljima da je bitno znati ako imaju invaliditet ili dijete s invaliditetom, ako ga žele uključiti u neki sport, koja prava imaju? Pa evo ovako što se tiče ovaj, djece i mladih e, osobe s invaliditetom e, koje bi se željeli baviti sportom, e, moja preporuka da što prije počnu. Bavljanje sportom nikom nije naškodilo, čak šta je pomoglo, pogotovo djeci i mladima s invaliditetom. To je i oblik terapije, a i ovaj, e, dolaženje kod nas u klub nije samo puko plivanje, to je i druženje, to je i integracija, znači u skupinu sebi ravnima, znači imaju se s kim družiti. Neki naši članovi se i druže izvan ovaj, samog plivanja kad se odlazi na ta natjecanja, to nije sad primarni cilj otići na natjecanje pokupiti medalje, mislim daleko od toga da to njima nije drago, ali tu je i druženje, spavanje zajedno, odlaženje u neke druge gradove, upoznavanje drugih e, plivača, znači stvaraju se prijateljstva, kad se odlazi na te ovaj pripreme u kampove, isto je isto je druženje, nije samo treniranje. Znači osobe s invaliditetom ovaj, ne bi trebale sjediti u kuće. Svakako biste preporučili Delfin? Svakako bi preporučila i moj klub i druge klubove, ovisi o afinitetu jel, djeteta, osobe. Možete li reći što su ljudi očekivali da će udruga uopće biti kad je ona tek pokrenuta? Pa kad je udruga pokrenuta, to je plivanje bilo ovaj, u svrhu terapije jel, za osobe s invaliditetom. E, ovaj, mi smo i članica Hrvatskog paraolimpijskog saveza osoba s invaliditetom u plivanju ovaj, koji vodi Ana Sršen, e, ona je bivša paraolimpika i ona je predsjednica ovaj, tog saveza. E, ona je pokrenula jel, ta natjecanja za plivanje u plivanju za osobe sa invaliditetom na našim prostorima. Da li se možda suočavate sa neznanjem društva? E, to svakako, sa neznanjem, sa predrasudama, sa roditeljima koji ne bi obznanili da imaju dijete sa invaliditetom na našim prostorima, to je onako još tabu neka jel, tema, tako da e, preporučila bi e, svim roditeljima da se ne stide svog djeteta, da dođu u vodu, da, da se oslobode, da će i za njih to biti jedno iskustvo, upoznaće druge roditelje, e, susreće se, možda će nešto čuti pozitivno, naučiti mi vršimo i znači naši fizioterapeuti educiraju roditelje, upućuju ovaj, kako će s njima vježbati, šta bi s njima radili. Tako da mislim da e, po tom pitanju bi trebali izaći iz kuće. Opišite slušateljima ukratko kako je sve izgledalo iz vaše perspektive, s kojim ste se vi problemima suočili kao majka djeteta sa invaliditetom. Pa krenuli smo iz ničega, nismo uopće bili ni svjesni da nam dijete ima neku poteškoću. E, kad smo krenuli onda smo ušli u jedan sustav u kojem smo se počeli boriti za svoje mjesto pod suncem i dan danas se borimo. <laughs> Udruga Delfi vam je puno pomogla u tome. E, pa udruga De, mi smo počeli e, dolaziti u udrugu Delfin kao njihov, njihovi članovi. Moje dijete je isto ovaj e, osoba sa invaliditetom. E, s četiri godine je krenula na plivanje u Delfin i eto tamo je ostala do dan danas. Sada bi trebao imati 12 godina za koji dan. Tomislav je krenuo sa četiri godine već plivati. Mhm. Da li ste imali neku podršku obitelji ili pa jesam, jesam. Ovaj, u tom plivanju smo mi prepoznali ovaj, pozitivne strane, vidjeli smo i dobrobit za njega, ojačao je, e, mi smo prepoznali to plivanje kao jedan oblik fizioterapije, a poslije on njemu postao jel, i sport. I mi, nadam se da će mu i dalje ostati sport, jer osobe sa invaliditetom se teško mogu natjecati u nekim grupnim sportovima, eh, ovisno je o obliku invaliditeta, tako da recimo plivanje je jedan sport u kojem se svi mogu naći, znači oni individualni i svi ga rade u skladu sa svojim mogućnostima. Koliko ste zadovoljni sa liječenjem, e, sa prilikama koje imate, lijekovima koji su dostupni, liječnicima koji su dostupni u Hrvatskoj, koliko ste zadovoljni? Pa evo ja ovako mogu reći da, ne, ne mogu reći da sam prezadovoljna, ali kada smo ušli u taj neki sustav e, naš, jel, e, za odlazak na terapiju. Premalo je recimo terapija, ali se ipak dobiju. Znači kad je dijete malo i kada se prepozna kad dobije neku jel, dijagnozu, etiketu <laughs> kako, ovaj, i kad se uđe u koštac s tim ipak se nešto dobije. Znači postoje razno razne institucije, Goljak u Zagrebu, Bizovac, e, postoje radni terapeuti, logopedi, e, defektolozi, mi smo u jednom sustavu, ovaj, moje dijete je visoko slabovidno, e, u sustavu smo Vinko Bek, ovaj, pomoći u školovanju, E, znači imamo edukatoricu, e, rehabilitatoricu koja nam dolazi dva puta mjesečno i kući u školu, dobivamo njihove udžbenike, njihovu podršku. E, znači stvarno smo uzeli od sustava sve što se moglo, ali daleko od tog da recimo nekih terapija bi moglo biti više. I naravno puno je lakše kada se dijete može nečemu okrenuti, kad dijete ima neki uspjeh. E, evo Tomislav ima i medalja za e, pokazati što nemaju ni neka recimo zdrava djeca. Tako je, recimo e, to je recimo njima i jedan oblik, pogotovo što djeca sa poteškoćama imaju jako nisko samopouzdanje, a s tim recimo odlascima na natjecanjima, pa sad ako dobiju neku medalju, diplomu, to je mislim da je to jedan ovaj jedan e, cilj e, pri kojem oni onda streme da naprave što bolje, rezultate i mislim da s tim se stvarno podiže njihovo samopouzdanje. Mislim da ni neke osobe koje nemaju jel, nikakvih poteškoća, ne bave se sportom, e, mislim da sport ovaj diže ovaj samopouzdanje i da svakako pomaže djeci jeli, i mladima e, što se toga tiče, ne samo da sjede kod kuće pred televizorima, <laughs> kompjuterima i, i tako dalje. Tu su jednaki zdravoj. Jednaki su zdravoj djeci, isto tako vole sjediti. A tu ih mogu i nadmašiti. Pa mogu, mogu recimo, eto, ja ću reći e, za svoje dijete, znači moje dijete nije svaki put sretno kad ide na to plivanje, ne da mu se baš svaki put, ali je tu roditelj koji bi trebao imati najveću ulogu i poticati jel, dijete da odlazi na treninge, da, da izlazi iz kuće i da se bavi sportom. Da li imate za kraj nešto još poručiti roditeljima, nekome ko razmišlja da se učlani sad u vaš klub? pa da razmisli ovaj, o svom djetetu, koji su njegovi afiniteti, šta bi za njega bilo najbolje i da ga svakako uključi ili kod nas na plivanje, ne mora to plivanje ostati njegov sport, možda će se kad bude stariji naći u nečem drugom, ali da svakako ne sjedi kod kuće pred televizorom, kompjuterom, e, sigurno će nešto dobiti. Postoje li stvari koje biste htjeli promijeniti? u svom klubu ili i na, općenito. Pa e, znači potač što više, e, pogotovo djecu i mlade osobe s invaliditetom da se druže, da razmjenjuju iskustva, da ne sjede kod kuće i da ne, ne jadikuju e, sami nad sobom, da se ne prepuste, da se bore koliko god mogu. Da li biste nešto htjeli poručiti slušateljima? Što biste voljeli da oni sada znaju kad imate priliku reći? Pa eto da, plivački klub e, osoba s invaliditetom Delfin Osijek postoji i dalje, da djeluje i ako ne mis, ako se ne žele uključiti, nek nas dođu i pogledati, da vide naš rad, da vide, ovaj, nek se dođu podružiti. Znači mi dopuštamo i dolazak na trening, na upoznavanje, pa nek dođu, nek probaju, nek pokušaju. I za kraj, da li možda ima netko da ga nismo spomenuli, institucija, udruga, neka osoba, nešto da biste još htjeli reći za kraj? Pa evo ovako spomenula bi svoje trenerice, ovaj, nisam ih po imence i one stvarno e, dolaze redovito i stvarno mi pomažu. E, koliko god mogu i, i redovite su to je Mateja Radman, e, Josipa Glavaš i Maja Vezmarović, sve tri su fizioterapeutice i stvarno su skoro na svakom treningu i puno mi pomažu. U redu, evo zahvaljujem vama gospođo Benkotić, pozdravljam slušatelje i hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vama. Pozdrav slušateljima za Internet Radio Srijem. E, razgovaramo i sa 11-godišnjim Tomislavom Benkotićem, članom kluba, plivačkog e, kluba Delfi. I e, naravno on je sin gospođe Snježane Benkotić. reci nam Tomislav, kada si ti prvi put ušao u vodu, kako si se osjećao? To je bilo kad si ti imao četiri godine samo. Pa dobro, eto. Sam dobro ovaj, i strašno i to. Strašno? Da. A ti si znao već da ćeš moći dobro plivati, jel tako? Da. Reci, što ti je najljepše u delfinu? Što radite u delfinu? Ti se sviđa? Da, vježbamo i to. Plivamo. I to, to. I kako vježbate? Jel znaš nešto nam reći kako vam, koje vam zadatke daju? E, znači, metara, prsono, leđano, kraulj i to. Kao pravi plivač? Da. I što još radite ti prijatelji kad se okupite ovako u udruzi? Pa neš e, plivamo, zezamo se i to. Kako se zezate? Pa lepo, znači... E, znači, E, ja njemu ne kažem, on meni tak. Jer se prskate u bazenu? Ili samo plivate? Plivamo i prskamo. Znači to nije samo sport, sport, malo se i igrate? Da. <laughs> Jel uživaš u tome? Da. I kako se sutra, sutra dan osjećaš? Dobro. Ti imaš neke medalje, gdje si se ti natjecao? Koje si rezultate ostvario? znači u Puli na 50 metara sa prvo mjesto i medala, e, Split treće, a Zagreb drugo mjesto. I koje su to sve medalje? Koliko ima zlatnih? E, jednu. Pa super, pravi sportaš. I kada si ti evo, znao da ćeš tako dobro plivati? Evo, nisam znao e, e, lijepo. Jesi ti, je te mama nagovorila da ideš plivati ili si ti to volio? Pa, mama me najviše nagovorila. I tebi se svidjelo? Da. I sad uživaš? Da. Imaš medalja, koliko hoćeš? Da. Eto, meni je drago. Ali možda imaš još nešto reći? Što još radite u Delfinu? E, Ko ti je najdraži prijatelj? E, znači, svi su prijatelji najdraži i to to. A koji ti je trener najdraži? E, Mateja. Jel ti dobro s njom raditi? Da, e, opće nas ne muči, nego sve polagano i to to. To je dobro za čuti. Ne umori vas? Ne. Nije, ne ti nikad napon, nikad se ne umoriš? Ma ne, ne budemo naporni, e, ne bude napolna i to to. I nikad ti ne bude teško? Ma ne. I bi ti volio nešto reći našim slušateljima da još nismo rekli, da bi ti volio da znaju ljudi o delfinu, o tebi? E, ne znam. Zato to. Pa bi preporučio? Ja bi rekao svima da dođu u Delfin s tobom. Ili ne bi? E, preporučavam da dođete na palivanje i da koji znaju dobro, koji ne znaju, tu su trenili i gotovo. I naučit će? Da. Znači ima ih neko i naučiti? Da. I zabavno je? Da. I svakako bi preporučio? Da. U redu. Hvala ti Tomislave. Pa se mi čujemo neki drugi puta, nastavi gradit kuću. Ok. Pa. Bog. Bog. Za emisiju Pružena ruka iz udruge Delfin javila se Sanja Benić, montaž obavio Robert Pavelić. Lijep pozdrav.